і ледве відірвався від розпеченої морозом шини, а на блискучому металі залишилася прищенькувата шкіра язика. У Булата від прикрості аж сльози виступили. Тоді Михайло висолопив свого язика, на якому яскріла довгаста кривава латочка, схожа на бурячок, і вони разом засміялися. О пів на дванадцяту шиби помітно зблякли, і журналісти один за одним повиходили на двір. Але обрій з північного боку був затягнений хмарою. Темна смуга швидко ширшала і наближалася до них, і коли вони згодом глянули на годинник, серце їм стиснув пекучий біль. Останнього прощання з сонцем не відбулося. От і все, сказала Естрада. Тепер уже все. Небо на півдні лишалося майже по нічному синім, тільки що не висипали зірки, а з омріяної півночі сунула і сунула темна хмара, віщуючи циклон. Коли тепла чорна маса зіткнеться з морозно ясним повітрям півдня, почнеться буран. Це здавалося злим знаменням. Високосний рік уже в приміщенні сказав Мілтон, скрививши на пата вуста. І нічого дивного в тому немає, сер. Не називайте мене сером, відбувся жартом той, намагаючись не надавати його словам особливого значення. Б'юсь об заклад, Мілтоне, що ви з переляку напудили в штани. Коли б не довелося сміятись на кутні, буркнув брус. Постривайте. Це ще тільки квіточки, ягідки вродять пізніше. А ну скажіть, ви скільки разів зимували за полярним колом? Пат скинув шапку і пошпурив її в свій куток. Стільки ж, як і ви, мені там і влітку добряче набридає. Булат підійшов до них. Таке безневинне гарикання найчастіше переростало в сварку. Він спитав як гадаєте, чи не можна переобладнати рацію під змінний струм? Це було перше ліпше, що спало йому на думку в таку мить. Рацію? скислився Брус. Ви що собі уявили, сер? Це вам не електрична праска, яку полагодив містер Тур. Такі рації працюють лише на батареях, бо їх призначено для польових умов. Де розетки трапляються далеко не на кожній крижині сер. Настрій всіх був післяпохоронний. У нього переплилося безліч нюансів і відчуттів, і усвідомлення безповоротної втрати, і сонна журба, і якась, наче мимовільна полегкість від того, що й це лихо пережили. Коли Булат проходив повз каюту Баллона, той читав це його страшенно здивувало. Чого, чого, а такого він зовсім не сподівався. На полиці між вікнами справді стояло зо три десятки книжок. Журналісти буквально в перші дні обнишпорили всю полицю, але нічого цікавого для себе не знайшли. Книжки виявились усі до єдиної японські, приступні хіба Хоцудаєві та Наріті-сан. Турбаунс зробив невпевнену спробу сховати книжку. Але тут таки роздумав і простяг йому. Біблія, видання досить старе. Ви віруючий? Майже ні, відповів норвежець. Хоча за віросповіданням протестант. Материн подарунок на дорогу, талісман. Книжка цілком уміщалась на одній долоні а сап'янова оправа була зовсім нова, тільки золотий хрестик майже витерся. Булат розгорнув титулку і прочитав рік видання 1870 й Бруклін, Нью-Йорк. Вам можу позичити, сказав Тур. Ви літератор, а я тільки фоторепортер. Хоча іноді в скрутну хвилину Булат підказав. Хочеться пошукати Бога? Швидше себе, відповів норвежець, провівши пальцями по невидимому хресті.